а в кінцевій меті. Мені здається, людство мало б захопитися сонячною енергією, аби вийти з цього всього, загрози атомної війни, отруйного середовища, вийти чистим під чисте сонце. Якщо цього не буде, я не знаю, який кінець чекає усіх нас і через те над цим повинні думати всі вчені. Що ж до мене, розумієш, там біля екватора проблему сонячної енергії вирішити буде простіше. Для нас же потрібні рішення на найнижчому, але придатному рівні. Можливо, колектори доведеться виносити за хмари, але ти не слухаєш. Втомилася? Ніде ну, спи. І нехай тобі присниться сонечко. Таке кругленьке, тепленьке, з хитренькою доброю мордочкою, як їжачок. Ти і сонце, два моїх скарби. І я не знаю, який більший. Він впадав у розчулення, і Ірина поспішила вийти з кімнати. Важко опустилася на канапу. Від своїх думок, від самої себе намагалася втекти в роботу. Але сьогодні всі в кімнаті як показилися. Зранку складали графік літніх відпусток, і те літо, здавалося, вже примандрувало до них. Заважали. Спочатку клава фантазувала, як поїде на море, в будинок відпочинку хор, А там, мовляв, поруч будинок військових полярників. Мужчини всі перший сорт. Та й кого ви не бачили, крім білих ведмедиць. Далі увійшов вечірко. Почав просити поміняти йому термін відпустки. І та ж клава причепилася до нього. Так коли ти женишся? Чи, може, передумав? Знайшов наречену з ізольованою квартирою і двоспальним ліжком. Вечірко усміхався своєю листивою і водночас іронічною, ніби наклеєною на губи посмішечкою. А може, вона сама не хоче за мене виходити? Що ж ти їй таке зробив? Як ти думаєш, Ірино, він каже правду? І що тоді з ним робити? Ірина хотіла виказати свій осуд, та зненацька їй потерпло в грудях. Вона відчула, що не може, не має права судити інших, навіть вечірка. Клава уважно подивилася на неї, і Ірині ще дужче отерпло в грудях. Вона навіть поблідла на виду. Їй тепер часто здавалося, що всі вже знають про її падіння, і ось ось хтось скаже вголос. Вона цього не боялася. Нехай би казали, нехай осуджували. Але коли б, коли б вона першою призналася в усьому Василеві, тоді б вона всім, навіть клаві Рубину, всьому світові сміливо подивилася в очі. Так, люблю цього хлопця, люблю божевільно, можу за нього піти на смерть. Ви це хотіли знати? Вона промовляла в думці ці слова тисячу разів, але тільки в думці. А зараз боялася всіх. Відчуття провини народжувало в ній просто такий панічний страх. І вже не за себе, а за Василя Васильовича.